la perdita urbo zo. Kil mi jam diris citie, mi tre shata specti bonain filmoin, aparte biografioin pri conatae homoi. kai ancao placas al mi aliai filmoi, tio estas ne pri conatae homoi, basitae su realae factoi. Exemple, mi donas la originala intitoloin, Hidden Figures, The Man Who Knew Infinity, Silence. La titolo de citiu articolo estas la traduco de la titolo de la angla lingva filmo The Lost City of Z, kiu estas bonega kaj belega filmo bazita sur reale okazintaj faktoj. Sendube ne vi konsentas kun mi, aparte filmkritikistoj. Mi legis kelkan kritikojn, sed kiel mi ancau iam diris citie, cae kiel vis cias, film criticistoi ofte malsam opinias. Tio same validas por la mentiita filmo. En angla reteo mi legis tre positivan criticon. Male, brasila criticisto diris intralie, la filmo esas manicheisma, la colonia giganto estas viro bona, bela, sentima cae forta, fronte al, en unu sceno, viroi maliunae, conservativae, arrogantae. Malgrau la facto che la protagonisto voyages dum plura iaroi in Sud Americo, li amicigis cun niniu indiano ca estis necapabla dire alla sua vagiuloi alian vorton ol amico. Al tio criticisto respondis alia brasilano. Nur en la lasta alineo, la criticisto commentas la kino artain aspectoin. Antaue, li malsparas multain linioin parolante pri historiae problemoi cae pensante pri la maniero representi indianoin in filmoi. Bone, mi shates la filmon char gi shainas representi la historia in facto in suffice reale. Evidente, gi ne povas montri cion, nec esti tutte perfecta. Ciu estas la temo? Temas pri la provo de la angla militisto Percy Fawcett trovi neconatan civilizacion mese de la Sudamerica pluv abaro. Char mi estis sinta ninion pri teo, antau ol spekte la filmon, mi sercis in la interreto cae trovis la jenon en quelcae versioi de la Wikipedia, sed nenion en la Esperanta Wikipedia. Percy Fawcett, au Percival Harrison Fawcett, nascigis in 1867 in Anglio. Iela agio de decnau jaroi li eniris la Britan armeon por quiu li servis in plurai landoi. Sri Lanko, Malto, Marocco, Hong Kongo, de nove Sri Lanko. Dum lia unua estado en Sri Lanko, li ecconis sian postan Anglan et Zinon. Dum na dua ili getzigis, cae nascigis ilia unua filo Jack. Fawcett ancau laboris por la Brita Secreta Servo, cae en gi lernis la profession de ter mesuristo. Ie la comenzo de la dudeca iarcento, grandae partoi de la Amazonia pluv arbaro estis neconatai, aparte ne cartografitai. Ocasis disputo inter Bolivio cae Brasilo pri la limo inter la du landoi. In 1906, ili petis al neutrala organizajo la Brita Royal Geographical Society, regia geografia societo, cartografi la disputitan regionon cae estigi la limon. Tio societo vocis Percy Fawcett, quancam li stis nenion pri la vivo in Sudamerica Giangalo, sed li estis cartografo cae conata pro lia forta caractero cae coraggio. La saman jaron li faris sian unuan expedizion. Mi ellasas la detaloin. La filmo bone montras la egain malfacilezoin cae dangeroin, sed evidente gine povas montri ciuin problemoin alfrontitain de Fawcett cae lia gruppo dum la expedizio, ciu facte comencigis in la Bolivia cef urbo La Pazzo la quaron de Julio 1906, cae finigis in la sama urbo pli ol unu jaron poste, la decsepan de octobro 1907. La germana versio de la Wikipedia racontas extreme detale la expedition. Uno e la indianoi, cui accompanis Forset, cil helpantoi, diris a li che existas mese de la giangalo spuroi de antiqua civilizatio. Poste, in la stat archivo de Rio de Janeiro, Fawcett malcovris documentum el la dec oca iarcento, in quiu Portugala aventurulo declaris che li vides mese del arbaro in la Brasila substato Mato Grosso antiquan malplenan urbon. Fawcett convincigis che di vere existas, cae nomis gin Zoh. La proximan semainon mi daurigos mien rapporton pri la de Percy Fawcett.